աղաց մեջ անթեղված, հայոց անբույշ վերք ու վիշտ, ով չի երազել մորանալ ձեզ միշտ, բայց ոչ այս անգամ, դուրս եմ կանչում ձեզ բոլոր խորշերից քուն ու մորացման, թեգուզ ինձ խոցեք չար երազի պես, ելեք, ձեզ եմ կանչում այս անգամ, սպին իր վերքը մտքիտ չի հանի, ձեզ չի մորանա իմ ազգը, սակայն թեկուս մի սիրտ էլ մոռացած լինի, զարթեք դառն հուշեր, պետք եք այս անգամ։ Ով աստվածային դժող գիրան թե, թե թապարում ես դու դեր դժողքում, թե հիանում ես դեր մահով կամ թե քավարաննի վեր մեղքից ես նողքում, կամ թե լուսաթև քո բիատրիչեն դեպի դրախտ է քեզ առաջնորդում, եւ կամ նրա հետ ճախրում ես արդեն քո անմահության կապույտ դրախտում, ուր էլ որ լինես հորս հոգուպես, ուր էլ որ այժմ ճախրես դու անհոգ, իջիր մի վարքյան, պաղատում եմ քեզ, իջիր, քեզ տանեմ այնպիսի դժողք, որ դու մորանաս դժողքը երկիդ, որ աստծո ճակտին անես, խարանես, ու մահից խնդրես պալասան վերքիդ։ Իջիր, թե ունես դեռ լացող աչքեր, կիսելու վիշտը մի կիսված ազգի։ Դանթեականությունը որպես երևույթ իր արտացոլումն է գտել հայ գրականության երկու մեծերի՝ Չարենցի Դանթեական առասպել եւ Շիրազի հայոց Դանթեականը պոեմներում։ Իսկ ավելի վաղ Սիամ Անթոն դյուցազնորեն բանաստեղծական շարքում հայոց ճակատագիրը համեմատել էր Դանթեական ճանապարհի հետ։ Միառիթով, երբ գրականագետ բանասիրական գիտությունների դոկտոր պրոֆեսոր Դավիթ Գասպարյանից կարծիք էին հարցրել հայոց դանթեականի մասին, նա ասել է. «Այդպիսի համապարփակ ընդգրկուն պոեմ մենք չունենք, Այս պոեմը մեր պատմության դանթեական ճանապարհի վկայությունն է, շատ բարձր գեղարվեստով արտացոլված, բացառիկ պատկերավոր մտածողությամբ։ Այդպիսի բան չի կրկնվի եւ այլևս ոչ ոք այդ ուժը, կարողությունն ու նվիրումը չի ունենա հայոց պատմությանն անդրադառնալու։ Դա էլ մի բացառիկ երևույթ էր հայրենասիրական ոգու արտահայտություն, որին ընդունակ էր Շիրազի աստվածատուր քանքարը։ Ցավոք Շիրազի մահվանից հետո էլ ահա շուրջ 4 տասնամյակ հայ ժողովրդին բաժին հասած դանթեական ճանապարհների պատուհասներն ու մղձավանջներն ավարտ չեն ունենում։ Ազգերի ծովում իմ Հայաստանը մի լեռնակղզի։ Ադամանդակուր իր արարատով գահը Կովկասի յոթ ազգերի դարերով չռված աչքերը վրան, ինչպես մահերին ժայռի մեջ առան, սեղմեցին նրան։ Շիրազն ավելի քան 4 տասնամյակ ստեղծել եւ վերամշակել է իր կյանքի ամենաթանկ ժառանգությունը՝ հայոց դանթեականը։ Աստվածատուր քանքարով գրված գիրքը նրա ազգային մեծ բանաստեղծ լինելու հավաստումն է, նրա հավատամքի ամփոփագիրը հավատո հանգանակը։ Լուր պաղատեցի ես վերջին անգամ, մասիսի արջև իմ պարնասալեր, եւ իսկույն իջան մեր Աստվածած զարմ հայոց մեծերի ոգիներն անմեր։ 60 անմահներն իմ Հայաստանի եւ Դանթեն շիկնեց ինչպես պատանի, երբ նարեկացին ասաց. «Իմ որդյակ, դժողքն այնտեղ է ուր պիտի գնանք, ուր այս մանուկը մեզ կարաչնորդ է, ուր աչքետ պիտի հորդանան հորդ է»։ Եվ ճամփա անկանք մենք ոգելրին դեպի եղերնի դժող նահարկու։ Եվ լոք աստղերը մեզ ճամփու դրին որպես աչքերը հայոց աստծո։ Լիալուսինը չանգրի ծորին աչքերն էր թարթում որպես հազանք, երբ սուրբ անեցքով իմ հայոց խորին եղերնադժողք անդունդին հասանք։ Հայուստանթեականը 20-րդ դարի ոչրագործության մասին է, որը բանաստեղծի ողջության օրոք լույս չտեսավ։ Երկար տարիներ չէին տպագրվում նրա որոշ ստեղծագործությունները, բնութագրվելով դրանք որպես նացիոնալիստական գործեր, եթե տպագրվում էին կոշտ, զգուշավոր խմբագրումներով եւ կրճատումներով։ Դատաստանամատյանը կամ հայոց դանթեականը խորհրդային տարիներին գրականության արգելված նմուշներից էր, ոչ միայն չի թույլատրվել տպագրել, այլև մասսայական խոսել կամ ընթերցել այն։ Նրա անտիպ գործերը սակայն շրջում էին նեղ շրջանակներում եւ նախքան տպագրվելը հայոց դանթեականը պոեմը տարածվել է ժողովրդի մեջ հատվածաբար, որոնք արտասանվել են գրական երեկոներին ռադիոյով ձայնագրությունների տեսքով։ Անվերթով մարտի անխրով ազգեր ինչու իմ ազգին թողի կան ընկեր ազգեր թե հայոց այս եղերն մեծ, ձեր մեկն ու մեկին խոշտանգեր հանկարծ, իմ սիրտը որպես հայոց բանաստեղ չեր լրիպ ձեսպես, պիտի մռնչար այսպես ահակնած, մի ազգ խոցվելիս ես կդարնայի մի նոր զանգահար, ես կզանգեի բոլոր բյուր զանգերն հայոց վանքերի, թե որ տեսնեի բլուրվելն այսպես ձեր խեղճի կանգերի, թե ձեր մանուկներն իմունցի նման մորթվեին անվերջ, ես կթաքեի անգամ երկնքի բյուր աչքերի մեջ, թե ձեր մայրեր իմունցի նման կախաղանվեին, կկայծակեի ժանտ ոսոխների անմայր աչքերին, թե ձեր ծերուկներն իմոնցի նման թաղվեին կենթան, ես թաղողներին պիտի թաղեի, ով մազնդան թե մեկն ու մեկին կենոցիտ բերեր ոսոխը մթար, ես նույնը նրան պիտի բերեի խղճովի մարտար։ Ես այնպիսի խոսք կասեի, որ ծով զորքը խարխրվեր, օծի գլխում էլ թույնը մեղրանար, ժանիքը փլվեր։ Խոսքն ինչ, ով ազգեր, ես կգորայի բազկիս բերանով։ Ձեր քարե խիղճը խմոր կանեի խղճիս մերանով օրոցքի դեմ ելնող զորքի դեմ զորք կհանեի ցեղասպանին ողջ հողակնդից դուրս կբանեի որ ոչ մի ազգի ոչ մի մատն անգամ ոչ մի թրով էլ չընկներ հայոց պես ով լրած ազգեր նզովում եմ ձեզ ոչ մի ազգի մահ ես չեմ ուզենա եթե նա հայոց մահը չուզենա։ Հայոց Դանթեականը պոեմը հայ ժողովրդի պատմության գեղարվեստական շարադրանքն է։ Կենտրոնում հայոց ցեղասպանությունը, հայ ժողովրդի ապրած Գողգոթան։ Հայոց Դանթեականը, որը տպագրության պատրաստ էր 1984-ին, տպագրվեց միայն 1990 թվականին, երբ խորհրդային կայսրությունը փլուզման եզրին էր։ Հայոց ցեղասպանության եւ բանաստեղծի 75-ամյակների արթիվ վերջապես ընթերցողին հասավ հայոց դանդեական պոեմը 200.000 օրինակ տպականակով եւ մի օրվա մեջ սպառվեց։ Ով լիրբ լրություն որ լրում է ստեր։ Հյուսիսն իր հավեր սառույցների պես, հարավն իր լուսնի մահիկի նման, արևելքն ինչպես ծուխն իր ղեյլանի, արև մոտ մեղքն ինչպես պորնի կան սահման։ Այն ինչով աշխար, թե քո լրպենի այս չորս բերանով գորայիր մի հեղ, պատյան կփախչեր սուրը սուլտանի, չեր հորդա արյունն այսքան խելահեղ։ Հով ժանտ մարդկություն, վիշապ օցակիստ, դահիճ լռություն, քաց դու անտարբեր, ոնց է իր հացդ ուր տալիս հանգիստ, երբ մի ողջ ազգ էր գլխատվում անտեր։ որը զարհուրում են հայոց իրական դժողքից, ուր սպանության սահմռկեցուցիչ եղանակներով մահկանացուն են կնքել միլիոնավոր անմեղ հայեր։ Իր եւ նրանց անունից էլ բանաստեղծը դատապարտում է Եղեռնը որպես մարդկության դեմ իրականացված ծանրագույն հանցագործություն։ Կատարելով պատմական էքսկուրսներ եւ դիմելով անցյալի մեծերին, հայոց լեռներին ու գետերին, Շիրազը զայրանում է, մռնչում, հոգու ալեկոծ ափերից դուրս գալիս, մշտանորոք լավայի նման ժայթքում, ապա շարունակում սպանդի ու աքսորի ահասարսուր տեսարանների նկարագրությունը, որոնք ցնցում են ընդ Խերցողի միտքն ու հոգին։ Շիրազը բանաստեղծական ձևակերպումներով դիմում է նաև քար ու անտարբեր աշխարհին, հարավի ու հյուսիսի արևմուտքի ու արևելքի անտարբեր քաղաքացիներին։ Մարմունչն անչափելի, շրշունչն անչափելի, հարաճքն է անչափելի մոլուցքն է անչափելի, ատամնակրճտումն է անչափելի, զայրույթն է անչափելի, հուսահատությունն է անչափելի, հույսն է անչափելի, վշտի կշիռն է անչափելի, դիալերներն են հայոց անչափելի, հայոց լեռներն են անչափելի, Մասիսի հրաբուխն է իմ այս ողբամատյանի բյուրավոր ջարդված բերանների շրթունքները աստծո կույր աչքի մեջ շատրվանում քանզի քանզի անարթարությունն է անչափելին Օտար ընթերցողները բարձր գնահատելով Շիրազի պոեզիան գրել են. միայն մեծ վշտից հառնած ազգի զավակը կարող էր երկնել հայոց դանթեականը պոեմը։ Պոեմի սքանչելի երեսը համամարտկային խոհն է, աստառը ազգային խորունգ ցավը։ Շիրազի հայոց դանթեականը պոեմը ցավոք ինչպես Թումանյանի, Չարենցի, Սիամանթոյի եւ այլ մեծերի ստեղծագործություններ շարունակում են մնալ ամենաժամանակակից, որից հուսափելը հանիրավիորեն դարձել է անհնարին գոնե ներկա ժամանակների համար։ Ձեզ եմ իմ խոսքի ոսկի կտակներն ավանդում ահա որ դարեր ոստնեք, վրեժս հանեք ոսոխից դժնյա։ Գրչիս աչքերից արյուն արցունք է եղերնը քամում, եւ լալկան եմ ես, եւ մռնչուն եմ, եւ հող, եւ սամում, եւ մեղմիքով եմ, եւ ահեղ սամում հայոց պատմության, եւ աղոթող եմ, եւ տեան աստված, եւ բարձ եմ, եւ ամ, խոլնի խառնակերտ, ես 20-րդ տարով եմ հաստված, քանզի դարն ինքը եւ սատանա էր եւ մի կիս աստված։ Կարմիր ջարդնանցավ եղերնով պես-պես, հիմա էլ ջերմակ ջարդն է ջնջում մեզ։ Եվ աստ, եւ թե անդ, եւ անդ, եւ թե աստ Սա էլ եղերն է մի նոր գախտնասաստ։ Իսկ դուք, ով հայեր, աչեն ու ծախեն եղերնապատու, անվերջ իրար եք անմիտ հոշոտու։ Հայոց եղերնից մասիսը սարել, սուքը շղթայված բերան է դարել։ Հայոց եղերնով մտքից անի, նա է թշնամին նոր Հայաստանի նոր Հայաստանի կնայսիմ փրկված, այս գետակն իր մայր ծոերից զրկված, այս մի զորավարն իր հազարաբեծ զորքերից զրկված, այս աստվածուհիս, աստծուց իր զրկված, Հայաստանիկս, մեծ Հայաստանի կարոտով մրկված, Հայաստանիկս, բայց սա սրնին է վաղվանիվի, հույս բավիղներով, իր յոթ նամասիս շարավիղներով։ Քեզ մասիս չեն տա ազգիմ հավատա, թե քո աջ ձերքը ցախ ձերքին չտա։ Ծաղկիր Հայաստան, քո հավերժախոմ մասիսի առաջ, որ վերածնվեն նահատակները ծաղիկներ տարած։ Ծաղկիր Հայաստան, որքան շատ ծաղկես ու հասկայանաս, այնքան շուտ պիտի հողիդ տիրանաս։ ավարտվեց բացվող ծրարներ հաղորդաշարի օրվա թողարկումը հեղինակ եւ վարող Վարդուհի Բաղդասարյան հնչյունային ռեժիսոր Արսեն Հայրապետյան Շիրազի հայոց դանդեականը պոեմից հատվածներ ներկայացրեց Տիգրան Գաբոյանը կհանդիպենք